Dvyliktas skirsnis Staiga jis pastebėjo tenardie, nieko nelaukdamas jį su kozete pasuko į gyrios atžalyną, kur jiems buvo lengva pasislėpti. Šimts pypkių, tarė tenardie ir paspartino žingsnį. Čia buvo taip tankų, kad jis turėjo iš arčiau juos sekti. Įėjęs į patį tankumyną, vyriškis atsigrėžė. Tenardie veltui stengiasi pasislėpti tarp šakų. Vyriškis jį vis tiek matė. Jis metė į neramų žvilgsnį, paskui krestelio galvą ir žengė toliau. Smuklininkas tebesekė iš paskos. Šitaip jie nuėjo dar du ar tris šimtų žingsnių. Staiga vyriškis dar kartą atsisuko ir vėl pastebėjo smuklininką. Šį kartą jis taip rūščiai pažiūrėjo į Tenardiją, kad tasai nutarė, jog toliau eiti nenaudinga. Tenardija pasuko atgal. 11 skyrius – 9430 numeris vėl pasirodo ir Kozetį jį laimi loterijoje. Žanas Valžanas nebuvo miręs. Krisdamas į jūrą, arba teisingiau šokdamas į ją, kaip matėme, jis buvo be grandinių. Jis nuplaukė po vandeniu iki stovinčio reidę laivo, prie kurio buvo pririšta valtis. Valtyje įsislapstė iki vakaro. Sutemus leidosi plaukti ir pasiekė krantą netoli Breno rago. Pinigų jam netruko, todėl jis apsirūpino rūbais. Viena užeiga Balagijie apylinkėse tuo metu buvo pabėgusių katurgininkų rūbinį, pelninga specialybė. Paskui Žanas Valžanas, kaip visi tie nelaimingi bėgliai, kurie mėgina apgauti įstatymo budrumą ir ištrūkti iš nelemto likimo, jiems visuomenės paruošto pasirinko rizgų sudėtingą maršrutą. Pirmą prieglaudą jis susieškojo Prado, netolibose. Paskui pasinešė į Gran Viljarą prie Briansono, aukštutinėse Alpėse. Tai buvo neramus bėgimas apyčiupom, tikras kurmio kelias, kurio požeminiai takai nežinomi. Vėliau pavyko užtikti kai kuriuos jo buvimo pėdsakus Ene, Sivryje srityje Pirėnuose, Akonse, vietovėje vadinamoje Granždė Dumeku, prie Šavailio kaimelio, Pergėje apylinkėse Briuny, Šapelgo nage kantone – Jis pasiekė Paryžių, ką tik mes jį matėme Manfermeilėje. Pasiekus Paryžiuje pirmas rūpestis buvo nupirkti gedulo drabužėlius septyniarių, aštuonerių metų mergaitį, paskui susirasti butą. Tai padaręs jis nuvyko į Monfermeilį. Skaitytojai atsimena, kad jau prieš kurį laiką jis buvo padaręs į Monfermeilį ar jo apylinkės paslaptingą kelionę, apie kurią teisingumo įstaigos buvo šitą sužinojusios – Tačiau žmonės jį laikė mirusi ir tai dar labiau sutirštino jį gaubusią tamsą. Paryžiuje pateko jam į rankas laikraštis, kuriame buvo paskelbta šis faktas. Jis jautėsi saugus ir beveik nurimęs, lyg tikrai būtų miręs. Ta pačią dieną išplėšęs kozetę iš Tenardie nagų, Žanas Valžanas vakare sugrįžo į Paryžių. Jis grįžo temstant su mergaitė per Monso užkardą. Tengi sėdo į kabrioletą, kuris jį nuvežė į observatorijos esplanadą – Čia išlipo užsimokėjo vežikui, paėmė kozetę už rankos ir tamsią naktį juodu patraukė tuščiomis gatvėmis, susisiekinčiomis su Urnisu ir Glasijeru į Opitalio bulvarą. Kozetei tai buvo nepaprasta diena, kupina pergyvenimų. Nusipirkę nuo šaliose smuklaitėse duonos ir sūrio, jie valgė susėdę prie pinučių, dažnai lipdavo iš vieno diližano į kitą, dalį kelio ėjo pėsti. Ji nesiskundi, bet buvo nuvargus ir Žanas Valžanas tai pastebėjo. Eidama ji vis labiau tempė jo ranką. Jis užsisodino ją ant nugaros. Kozetė, nepaleisdama Katerinos, padėjo galvutę ant Žano Valžano pėties ir užmigo. Ketvirtoji knyga Gorbo Lūšna. Pirmas skyrius – Ponas Gorbo. Jeigu prieš 40 metų vienišas praeivis būtų įsimanęs leistis į atkampų Salpetriero pakraštį ir bulvarų paėjęs iki Italijos užkardo, Tai būtų atsidūręs vietovėje, kur, galima sakyti, baigėsi Paryžius. Čia buvo nedikynė, nes pasitaikydavo praeivių, ne kaimas, nes pasitaikydavo namų ir gatvių, ne miestas, nes gatvėmis driekėsi tokios provežos kaip vieškeliuose ir augo žolė, ne bažnytkaimis, nes namai buvo per aukšti. Kasgi čia buvo? Gyvenama, bet tuščia vietovė. Dykvietė, kurioje kažkas gyveno, didelio miesto bulvaras, Paryžiaus gatvė, naktį daug gudesnė už mišką, o dieną daug nikesnė už kapinės. Čia buvo senasis Maršė Ošvo kvartalas. Jei tas praeivis būtų įsidrasinęs išeiti anapus keturių sugūrusių to Maršė Ošvo sienų – Jei dar būtų panorėjęs pereiti pty bankyje gatvę, palikęs dešinėje sodelį aptvertą aukštą mūrinę tvorą, paskui pievą, kurioksojo kalnai maltos ažolo žievės, panašus į milžiniškų bebrų būstinės, paskui aptvertą vietą priversta padarinės miško medžiagos, krūvų kelmų, pjuvenų ir skiedrų, ant kurių viršaus lodavo didelis šuo, paskui ilgą žemą sugriuvusią sieną su mažomis juodomis purvinomis durelėmis apaugusią samanomis, kurios pavasarį aptekdavo gėlėmis, paskui jau pačioje nikiausioje vietoje šlykštų griūvantį pastatą, ant kurio didžiosiomis raidėmis buvo užrašyta draudžiama kabinti skelbimus, jis būtų priejas Vincent Marcelio gatvės galą, mažai žinoma vietovė. Tenai netoli gamyklos, tarp dviejų mūrinių sodo aptvarų, anomet stūksojo lūšna kuri iš pirmo žvilgsnio atrodė mažai kokie pirkeliai, bet iš tikrųjų buvo didelė kaip katedra. Į kelią jis stovėjo šoniniu fasadu, todėl ir atrodė tokia menka. Beveik visas namas buvo paslėptas, matė tik duris ir vieną langą. Lūšna turėjo du aukštus. Atidžiai įsižiūrėjus iš pradžių į akį labiausiai krizdavo tai, kad jos durys galėjo dėrėti nebent kokiai lindyniai, kai tuo tarpu langas, jeigu jis būtų buvęs įtaisytas kaltinėme akmenyje, o nesmiltainyje, galėjo tikti ir rūmams. Duris buvo tik rinkinys sutrūnyjusių lentų, negrabiai sukaltų prie skersinių, panašių į prastai aptašytas pliauskas. Jos vėrėsi tiesiai į stačius laiptus aukštomis pakopomis, purvinomis dulkėtomis, tinko trupiniais apkritusiomis tokio pat pločio, kaip ir pačios duris, iš gatvės matydavai, kad tie laiptai status kaip kopečius ir dingsta tamsoje tarp dviejų sienų. Viršutinę dalį griozdiškos angos, kurią tos duris atidarydavo ir uždarydavo, dengėsi aura lentelį. O lentelės viduryje buvo pjūklų išpjauta trikampis skilė šviesai, draugė atstojant ir langelį, ir orlaidę, kai duris būdavo uždarytos. Ant durų iš vidaus pusės buvo rašalia pamirkytų teptukų, dviem brūkštelėjimais nuteptas skaitmuo 52, o ant tos lentelės tuo pačiu teptuku nukreivė zotas skaitmuo 50. Tai buvo mislė. Kur jūs patekote? Durų išorė bylojo, kad namo numeris yra 50, o vidus prieštaravo, ne, tai numeris 52. Antrikampio langelio kadarojo kažkokie pilki skarmalai, lyg ir užuolaida. Langas buvo platus ir gana aukštas, su žaliuzėmis ir rėmais dideliems stiklams. Tačiau tuose dideliuose stikluose buvo visokiausių sužalojimų, kurios slėpė ir draugė rodė su maniai užklijuotos popierinės juostelis. O išklypusios ir pusiau nutrūkusios žaliuzės veikiau buvo pavojingos praeiviams negu saugojo gyventojus. Vienur kitur trūko skersinių lystelių, kurios buvo naiviai pakeistos statmenai prikaltomis lentomis, todėl tai, kas turėjo būti žaliuzis, virto langinėmis. Bjaurios durys ir padorus, nors kiek ir aptriušęs langas to paties namo fasade, panešėjo į du atsitiktinai susitikusius, šalia vienas antro einančius, vienodais karmalais apsidariusius, bet skirtingos – povizos elgetas, kurių vienas panašus į profesionalą doneliautoje, o antras į buvusi bajorą. Laiptai vedė į svarbiausią pastato dalį, labai plačią, panašiai į daržinę paverstą gyvenamojo namų. Tame trobesy per vidurį ėjo ilgas koridorius, o jo dešinėje ir kairėje buvo įvairiausio didumo užkaboriai, kuriuose iš bėdos galėjai gyventi, veikiau panašus į viralinės negu į kamarėlės. Tų kambarių langai buvo į gretimus tuščius sklypus. Visą šį tamsų nykų blausų liūdną ir niūrų pastatą, destis, kur buvo plišėjai, stoge ar duryse varsti blankų saulės spindulėje ar žvarbu šiaurės vėjas. Įdomi ir vaizdinga tokių būstinių savybė yra ta, kad juose pilna nepaprasto didumo vorų. Į kairę nuo įeinamųjų durų Iš bulvaro pusės žmogaus ūgio aukštyje buvo užmūrytas langutis, kvadratinė įduba, į kurią vaikai eidami pro šalį mėtydavo akmenukus. Šio trobėsio dalis pastarojų metu buvo nugriauta. Iš to, kas dar šiandien yra išlikę, galima spręsti, kokio jo kitados būta. Visam pastatui apskritai nebuvo daugiau kaip šimtas metų. Šimtas metų bažnyčiai jaunystė, o gyvenamajam namui senatvė. Atrodo, kad žmonių buveiniai yra būdinga žmogaus amžiaus trumpumas, o dievo buveiniai jo amžinybė. Laiškanešiai tą lūšną vadino numeriu 5052, tačiau kvartale ji buvo žinoma Gorbo namo vardu. Paaiškinsime, iš kur šis pavadinimas kilęs. Smulkių įvykių mėgėjai, kurie savo malonumui renka ištisas anegdotų kolekcijas ir atmintyje saugo tarytum prisegiotas sektukais – Visas, kad ir labai greitai praskriejančias datas, žino, kad praeitame šimtmetyje apie 1770 metus Paryžiuje Šatlė rajone buvo du prokurorai, kurių vienas vadinosi Korbo, o antras Renaras. Le Korbo varna prancūziškai, Le Renar lapė prancūziškai. Vardai lyg iš La Fonteno. Teismo raštininkams taip pernelyg puiki dingstis pasišaipimams – Beregint po visas teismo rūmų galerijas pasklido parodija parašyta eilėmis, nors ir gana nesklandžiomis. Kadaise varna ant bylų krūvos stupėjo ir vykdomai raštai įsikandus laikė, pro šalį bėgti lapiai pasitaikė. Saldus to rašto kvapas lapė pakerėjo. Ir varnai šitaip jis saldžiai kalbėjo, sveika širdel ir taip toliau. Tuotų garbingusius įstatymų žinovus erzino tas lėkštas sąmojis, jų oru mažeidė juokas, kurį jie girdėdavo savo nugaros, todėl jie ryžosi nusikratyti savo pavardimis ir kreipėsi su prašymu į karalių. Prašymas Liudvikui 15 buvo įteiktas kaip tik tuo metu, kai popiežiaus nuncijus ir kardinolas Leroš Emonas iš abiejų pusių pamaldžiai suklaupė jo didybės akivaizdoje šlepetimis avi basas kojytės poniai Diubary – kuri kaip tik kėlėsi iš patalo. Diubary, ponia, visagalinti Liudviko 15 favoritė. Karalius, kuris kvatojo žiūrėdamas į du vyskupus, dabar pradėjo linksmai juoktis iš dviejų prokurorų. Ir tie dviem teismo knipčiams maloningai leido pakeisti, tikriau sakant, šiek tiek pakeisti savo pavardės. Karaliaus vardu ponui Korbo buvo leista pirmąją pavardės raidę K pakeisti į G – ir vadintis Gorbo. Ponui Renarui mažiau pasisekė. Jam tik tai leista prieš raidę R prisirašyti raidę P ir vadintis Prenaru. Todėl naujoji pavardė jam dar geriau tiko usenoje. Prenar – kišninkas prancūziškai. Taigi pagal vietos padavimą šiam ponui Gorbo ir priklausė pastatas Opitalio gatvėje numeris 5052. Jis pats buvo ir šio monumentaliojo lango kurėjas. Tai mat, kodėl šį lūšną vadinosi Gorbo namas. Priešais numerį 5052 tarp kitų bulvaro medžių kūpso didelė mažnia išdžiūvusi vinkšna. Beveik tiesiai prieš ją prasideda gobelenų užkardo gatvė. Tuo metu dar neapstatyta, negrįsta, nusodinta skurdžiais medeliais, čia žaliais, čia parudusiais, dėstis koks metų laikas ir tiesiai atsiriamant į sieną ratų supančią Paryžių. Kamoliai dūmų virstančių iš gretimo fabriko kaminų skleidė sulfato kvapą. Užkardas buvo visai arti. 1823 metais Paryžių juosinti sieną dar tebestovėjo. Šis užkardas jau savaime kėlė vaizduotėje niurius paveikslus, pročėjo kelias į bisetrą – Kaip tik šiuo keliu imperijos ir restauracijos laikais bausmės vykdymo dieną į Paryžių patekdavo pasmerktieji mirti. Kaip tik čia 1829 metais įvyko tas liepininga žmogžudystė, vadinama žmogžudyste prie Fonteneblo užkardo, kurios kaltininkų teisingumui nepavyko susekti. Tamsus įvykis likęs neišaiškintas, baisi mislė likusi neįspėta. Ženkite keletą žingsnių ir atsidursite toje fatališkoje Krulbarbo gatvėje, kur Ulbachas durklų perverė į vry Oškagane, perkūnėje greudžiant lyg melodramoje. Nuoroda 1827 metais Paryžiaus priemeščio smuklės tarnas Honorė Ulbachas nužudė jį paniekinusią sužadėtinę, pramintą į vry Oškagane. Nuorodos pabaiga. Dar keli žingsniai ir jūs prieisite bjaurę Sanžako užkardo vinkšnas apkirptomis viršūnėmis tą filantropų gudrybę šafotui paslėpti, tą pasigailėtiną ir gedingą grevo aikštę, tą krautuvininkų ir miesčionių visuomenės padarą visuomenės, kurį įsigando mirties bausmės reginio, tačiau neišdryso nei jos išdidžiai panaikinti, nei savo įtaką ją palaikyti. Prieš 37 metus, nekalbant apie Sanžako aikštę, kuriai tarsi visiems laikams buvo lemta kelti siaubą, visų niuriausia to niuraus bulvaro vieta galimas dalykas buvo ši jo dalis, tokia nepatraukli dar ir šiandien, kur stovėjo lūšna numeris 50-52. Tik 25 metams praslinkus čia ėmė dygti miestiečių namai. Vieta buvo niūri. Jūs apimdavo liūdnos mintys, jausdavote, jog esate tarp salpetriero, kurio aukštą kupolą buvo galima išvelgti, ir bisetro, kurio užkardas buvo čia pat, tai yra tarp moterės pamišimo ir vyro pamišimo. Nuoroda. Bisetras senovinė vyrų ligoninė Paryžiuje su psichiatriniu skyriumi ir elgetynu. Buvo įsteigta kaip pataisos namai elgetoms ir valkatoms. Salpetrieras, didelė moterų ligoninė Paryžiuje su pamišėlių skyriumi ir senelių prieglauda, įsteigta 17 amžiuje. Ilgą laiką čia buvo prostitučių ir vagilių kalėjimas. Nuorodos pabaiga. Tie galėjo siekti akis matėsi tik skerdyklos, miestą juosinti sieną ir reti į kareivines ar vienolynus panašus fabrikų fasadai – Visur pašiūrė statybinis laužas, senos sienos juodos kaip gedulo marška, naujos sienos baltos kaip įkapių drobulį, visur lygia gretis eilės medžių lyg pagal virvelį išrikiuoti pastatai, ilgos ir šaltos, plokščių fasadų linijos ir slegintis tiesių kampų nykumas. Jokio neligumėlio ar aukšlelės vietovėje, jokio architektūrinio užgaido. Šaltas, taisyklingas, atstumiantis reginys. Niekas taip neslegia širdies kaip simetrija. Simetrija tai nuobodulys – o nuobodulys ir sudaro liūdėse esmę. Neviltis žiovauja. Jei galima įsivaizduoti ką nors baisesnio už pragarą, kuriame kenčia būtybės, tai pragaras, kuriame jos nuobodžiauja. Jei toks pragaras iš tikrųjų būtų, tai ši opitario bulvaro dalis galėtų būti alėja vedanti į jį. Tačiau artėjant nakčiai, tą valandą, kai matemti, ypač žiemą, kada žvarbus prieblandos vėjas plėšino vinkšnų paskutinius parudavusius lapus, kada tamsa neižvelgiama ir dangus be žvaigždžių, arba kada vėjas praskleidžia debesyse plyšį mėnuliui, tas bulvaras taiga pasidaro klaikus. Tiesios jo linijos grimsta ir dingsta tamsybėse, nelyginant begalybės atraižus, praeivis nejučiom prisimena galybę su kartuvėm susijusių padavimų apie šią vietą, Šio kvartalo vienatvėje, kur buvo įvykdyta tiek baisių nusikaltimų, slipėjo kažkas širpaus – vaidenusi tartum šioje tamsoje visur pristatinėtas pastų, neaiškio šešėlio apibraižos kėlė įtarimą ir ilgos keturkampis keurymis tarp medžių primindavo kapus. Diena ten būdavo klaiku, vakare niūru, naktį kraupu. Vasarą prieblandoje vienur kitur vinkšnų paunksnėse ant apkerpėjusių nuo lietaus solų sėdėdavo senis. Tos geros senutis mielai priimdavo išmaldą. Tačiau tas kvartalas, kuris atrodė veikiau pasenęs negu senovinis, jau tada stengiasi keistis. Jau tuo metu reikėjo pasiskubinti tam, kas norėjo jį pamatyti. Kiekvieną dieną iš bendro vaizdo išnykdavo kokia nors detalė. Šiuo metu, kaip ir visur, per pastaruosius 20 metų šitą seną priemestį keičia Orleano geležinkelio stotis esanti greta jo. Visur, kur sostinės pakraštyje atsiranda geležinkelio stotis – miršta priemestis ir gimsta miestas. Atrodo, kad aplink tuos stambių žmonių judėjimo centrus, nuo dundėjimo šių galingų mašinų, nuo alsavimo šių baisingų civilizacijos žirgų, ryjančių anglį ir spjaudančių ugnimi, dreba ir verėsi žemė, pilna gyvybės daigų, pasiruošusi praryti senasią žmonių buveinės ir iškelti naujas. Namai griūva, nauji namai kyla. Nuo to laiko, kai Orleano geležinkelio stotys įsibrovė į Salpetriero vietovę, senoviškos euros gatvės einančios iki Sen Viktoro griovio ir botaniko sodo ėmė drebėti. Tris ar keturis kartus per dieną jomis trankiai pralėkė diližanų, fiakrų ir omnibusų surovė, kuri per tam tikrą laiką nustūmė namus į dešinę ir į kairę. Mat esti keistų iš pažiūros neįtikimų, bet visiškai tikrų dalykų ir kaip yra teisinga sakyti, kad Dideliuose miestuose saulė priverčia išaukti namus fasadais į pietus. Taip pat yra tikra, kad nenutrūkstamas vežimų judėjimas praplečia gatves. Naujo gyvenimo ženklai aiškus. Visų atkampiausiuose šio seno provincialaus kvartalo užkaboriuose atsiranda gatvės grindinys, į visas pusės traukėsi išliaužę trotuarai, net ten, kur dar nėra praeivių. Vieną rytmetį atmintiną 1845 metų Liepos mėnesio rytmetį, staiga ten ėmė rūkti juodi asfalto katilai. Galima sakyti, kad tą dieną civilizacija pasiekė Lursino gatvė ir Paryžius įžengė į Sen Marso priemestį. Antras skyrius – Lizdas pelėdai ir devinbalsiai. Kaip tik prie tos gorbo lūšnos ir sustojo Žanas Valžanas. Jis tarytum laukinis paukštis pasirinko šią atkampiausią vietą lizdui susukti. Pasirausęs liemenis kišenį jis įsijėmė kažką panašaus į visraktį, atsirakino duris, įėjo, paskui rūpestingai jas užrakino ir vis nešinas kozete ėmė kopti laiptais. Laiptų viršuje įsitraukė iš kišenės kitą raktą ir atsirakino kitas duris. Kambarys, į kurį įsijėjo ir tučtai užsirakino, buvo panašus į gana erdvę pastogės patalpą, kurios baldų sudarė patiestas ant grindų čiužinys, stalas ir kelios kėdės. Viename kampe stovėjo pakurta krosnis, kurioje raudonavo žarijos. Bulvaro žibintas blausiai švietė šią skurdžią buveinę. Gilumoje buvo kamarėlė, joje sudedama lova. Žanas Valžanas nunešė mergytę prie tos lovos ir taip atsargiai ją ten paguldė, kad ji nė nepabudo. Paskui skiltuvų įskėlė ugnį ir užsižibino žvakę. Visa tai buvo iš anksto paruošta ant stalo. Po to, kaip ir vakar, įsmeigi į kozetę žvilgsnį, kupime susižavėjimo ir ko nebeprotiško gerumo ir graudulio. Mergytė pilna ramaus pasitikėjimo, būdingo tik didžiausiai jėgai arba didžiausiam silpnumui, užmigo nežinodama su kuo jį ir toliau savo miegojo nežinodama kur jį. Žanas Valžanas pasilenkė ir pabučiavo mergytį rankutę. Prieš devynis mėnesius jis bučiavo ranką motinai, kuri irgi buvo ką tik užmigusi, tik jau amžinai. Tas pats skausmingas pamaldus perverintis jausmas pripildė jo širdį. Jis atsiklaupė prie kozetės lovos. Jau buvo visai prašvitę, o mergytė vis dar miegojo. Blankus gruodžio mėnesio saulės spindulys įsiveržė pro palėpės langą ir nutėsi ant lubų ilgų šešėlių ir šviesos pluoštus – Bulvaro grindiniu važiavusios sunkiai prikrautos akmenskaldžio vežėčios, tartum perkūnijos greudimas staiga sukretė lūšną ir ją sudrebino nuo viršaus iki pačios. Taip, ponia, sužuko kozetis staiga pabudus iš miego, tojau, tojau. Irgi šoko iš lovos dar pusiau užmerktomis nuo miego akutėmis, tiesdama rankas į kambario kertę. Ak, dieve mano, kurgi mano šluota, sudėjavo jį. Mergyti plačiai atmerkė kutes ir pamatė šypsantį Žano Valžano veidą. Ak tiesa, buvo užmiršusi, tarė ji. Labas rytas, ponė. Vaikai tučto jau ir lengvai apsipranta su džiaugsmu ir laime, nes patys iš prigimties yra įkūnytas džiaugsmas ir laimė. Kozetė lovos kojų galyje pastebėjo Kateriną ir pasiėmė ją. Žaisdama jį berte apibėrė Žaną Valžaną klausimais, kur jį, ar Paryžius didelis, ar ponia Tenardie labai toli – ar ji čia tikrai neteis ir taip toliau ir taip toliau. Staiga jis užšuko, kaip čia gražu. Čia buvo baisi lindynė, bet kozetė jautėsi laisva. Gal reikia pašluoti, paklausė jį pagaliau. Žaisk, atsakė Žanas Valžanas. Šitai praėjo visa diena, nesirūpindama ką nors suprasti, kozetė buvo neapsakomai laiminga su savo lėle ir tuo senuku. Trečias skyrius. Dvi susijungusios nelaimį sudaro laimį. Rytojaus dieną auštant Žanas Valžanas vėl stovėjo prie kozetės lovos. Jis nejudėjo, žiūrėjo ją ir laukė, kada jį pabus. Kažkoks nepatirtas jausmas skverbėsi jo sielą. Žanas Valžanas niekomet nieko nebuvo mylėjęs. Jau 25 metus jis gyveno visiškai vienišas. Niekomet jis nebuvo tėvų, meilužių, vyrų, bičiulių – Katurgo jis buvo piktas, paniurės, skaistus, tamsus ir laukinis. Šio seno katurgininko širdis buvo visiškai nepaliesta. Jo sesuo ir sesers vaikai paliko jam blankų tolimą atminimą, kuris galų gale beveik visiškai išdilo. Jis kaip įmanydamas stengiasi juos susieškoti, bet nepavykus atrasti, juos užmiršo. Jau tokia žmogaus prigimtis. Kiti švelnus jo jaunystės jausmai, jeigu tik jis kada nors jų turėjo, buvo nugarmėję į bedugnę. Kai jis pamatė kozetę, kai pasiėmė ją, įsivedė ir išlaisvino, tai pajuto, kad suvirpėjo visa jo širdis. Visa, kas buvo jame įstringo ir švelnaus, pabudo ir veržėsi į mergytę. Priejas prie lovos, kur jį miegojo, jis virpėdavo iš džiaugsmo. Jis buvo panašus į jauną motiną, jaučiančią gimdymo skausmus ir nežinančią, kas tai yra. Didus ir slėpiningas pajutusios meilė širdies plasdesys yra itin miglotas ir itin saldus vargšė, sena, atjaunėjusi širdis. Tačiau jam buvo 55 metai, o kozetį 8. Todėl visa meilė, kurią jis būtų galėjęs patirti gyvenime, virto kažkokiu neišaiškinamu, mirgančiu švitėjimu. Tai buvo antra šviesi vizija iškilusi prieš jo akis. Vyskupas įžiebė jo horizonte dorybės aušrą, kozetė ten įžiebė meilės aušrą. Pirmos dienos praslinko tame meilės apakime. Savo ruoštų pati to nenujausdama pasikeitė ir kozetė, vargšė mažylė. Ji buvo tokia maža, kai motina ją paliko, jog visiškai jos nebeatsiminė, kaip visi vaikai, kaip jauni vienogenojai, kurie kabinasi į viską, ji buvo mėginusi mylėti, jai nepavyko, visi ją atstūmė. Ir abu tenardie, ir jų vaikai, ir kiti vaikai. Ji mylėjo šunį, bet tasai padvėsi. Po to niekam ji nerūpėjo, niekam. Baisu pasakyti, bet mes jau tai minėjome. Jos aštuonerių metų širdis jau liko šalta. Ne dėl jos kaltės. Ji nebuvo praradusi galios mylėti, bet dėja neturėjo ką mylėti. Todėl sulik pirmą dieną visos jos mintys ir visi jausmai virto meilę šitam senukui. Jo širdį užplūdo iki šiol dar nepatirtas pilnutinis džiaugsmas. Šis geras žmogus jai net netrodė nei senas, nei vargšas – Žanas Valžanas jai buvo dailus, lygiai kaip šilindinė jai buvo graži. Toks yra užros vaikystės jaunatvės džiaugsmo poveikis. Čia nemaža reikšmės turi vietos ir gyvenimo naujumas. Nieko nėra žavingesnio už rausvą laimės atspindį palėpėje. Kiekvienas iš mūsų turi savo praeitįje tokį žydrą kampelį. Gamta pastatė didžiulę pertvarą tarp Žano, Valžano ir Kozetis. Tarp jų buvo 50 metų skirtumas. Tačiau šią pertvarą nušlavė likimas. Likimas savo nenugalimą jėgą netikėtai sujungė ir sutokė šias dvi su šaknimis išrautas būtybės, tokio skirtingo amžiaus, bet tokias panašias savo sielvartų. Ir iš tikrųjų jie dvi papildė vieną antrą. Kozetis instinktas ieškojo tėvo, kaip Žano Valžano instinktas ieškojo kūdikio – Susitikti reiškia susirasti vienas kitą. Paslaptingų momentų juodviejų rankos susilietė ir tarytum suaugo. Išvydusios viena antra, šios dvi sielos tartum pasijuto būtinai reikalingos viena antrai ir neįskiriamai susiliejo. Galėtume pasakyti, kad nuo viso pasaulio atskirti kapų sieną, Žanas Valžanas ir Kozetį įkūnijo našlystę ir našlaitystę – jeigu šiuo žodžius imsime visų bendriausiai ir visų paprasčiausiai prasme. Todėl Žanas Valžanas tarytum dangaus paliepimu tapo kozetis tėvų. Ir iš tikrųjų tas lepiningas įspūdis, kurį patyrė kozetė, kai šelio girios tankuminė Žanas Valžanas paėmė ją už rankos, buvo ne iliuzija, o tikrovė. To žmogaus įsikišimas į to vaiko likimą buvo dievo valios vykdymas – Šiaip jau Žanas Valžanas buvo gerai pasirinkęs prieglaudą. Galėjo atrodyti, kad jis čia visiškai saugus. Kambarys su kamarėle, kur jis užėmė su kozete, turėjo langą į bulvarą. Name tas langas buvo vienintelis, todėl neteko bijoti nekuklių kaimynų žvilgsnių, nei šalimais gyvenančių, nei priešais. Apatinis numerio 50-52 aukštas – Kažkas panašaus į apgriuvusią pašiūrę buvo naudojamas daržininkų kaip sandėlis ir visiškai nesisiekė su viršutiniu. Jos skyrė lentų klojinys, kuriame nebuvo nei liuko, nei laiptų ir kuris tartum sudarė šios lušnos diafragmą. Antrame aukšte, kaip jau esame sakę, buvo daugybė kambarėlių ir kelios palėpės, kurių tik vienoje gyveno senį tvarkiusi Žano Valžano apyvoką, visa kita buvo negyvenama.